Judith Berguina, egunon? Egunon. Zimadeko kidea zirazu, eta zurekin eh, migranteak aipatuko ditugu, mo elkarte frango bada, eh? Zimad, baina baita ere etorkinekin, baita ere bestearekin, eh, hainbat elkarte bada. Piskabat, bat, eh, argazki bat egiteko, Ipar Euskal Herriera, eh, eldu dira hainitz migranteak, batzu pasaian dira, baina hemen bada, ala ere Ipar Euskal agera sare bat, nola antolatua da, sagera hori, eta zomat migantez mintzogira. Eh, mintzo gira. Bai, eh, egan eran behar da, anaitasuna badela, e, hemen, eskolegian, eta guti gora bera eran irureun talaueunen artean badira. Familietan, aterbetak direnak, edo apartamendu batzuetan, prestaturik eta kitorik. Jende horiek, normalki batzuk, estatuak eh, behar luke aterbetu. Babes eskubidea edo droa d'azil galiten dute laik, normalki, prozedura denboran, estatuak estaduak behar luke e, aterbetu jende horiek, baina e, ez, dute askitokirik, e, eta aterbea deitzen den toki bat, mm, tokira, hor, angelun, batzuk aterbetuak dira, baina gutxi, Ta bestiak zeiten dute den prozedura denboran, ebe, emengo jende batzuk eh, idekitzen dituzte bai bihotza eta bai eien apartamenduak edo etxiak. Ze profileko eh, jendeak dira? Badira profil desberdin hain nitz, pentsatzen dut? Anitz badira, magrebetik anitz, tortzen direnak. Gehiena hor eh, familiko historioak edo ekonomiko arazoak dituztenak. Uh, saeletik, uh, gine, ginetik, ginekonakri, gazte handi handik etortzen dira, han bada tirano bat, eta errisumo hori bizikia beratxa da, baina uh, eh, gut, jende gutxi batute dirua, eta gazte anitz etortzen dira handik, baita ere orai bolik ostaltik, eta berrikitan senegaletik haritzekoa. Bestalde, badira, anitz ere, familia gehienak, etortzen direnak lehengo soviet... Uh, eh, batasunetik. Batasunetik, hai. nola edo Georgiatik, edo, voilà. Eta ere, Albani eta eh, toki horietatik. Eta hor, gehiago dena da vendeta historio, historioekin, familiko vendetarekin. Eta, ez dakizu, uh, jendek ez dakite behar ba, baina arazo bat bali bada beste famili batekin, ebe belaunaldiz belaunaldi arazo hori konpondu behar da. Eran nahi du, hiltzen aldituzte uh, haurrak, naiz eta hauren aitatsik du zerbait egin famili bati. Eta hori existitzen da, eta honat etortzen dira. Afrikatik heldu direnak, gehienak uh, irundik uh, pasten dira, eh, pasten ziren hasteko, eh, orain uh, aski konplikatua da irunen daia pasatzea. Uh, ze, ze problema dute gehien bat, boz dute paperik, bentsatzen dut? Mm -hmm. dira problema ondienak? Problema ondiena da, aztarnak eman dutena, Espainian, arribatzean Espainiak, Bo, lehenik pastu dute mediterranoa, behar da pentsatu ze bizi izan duten horiek, salbatuak izan dira, ikusi dituzte gauzakit xusiak, eta una batzian pentsatzen dute, uf, orai, ene bizi aldatuko da. Eta gehi ikusiko dute ez dela ala. Orduan, aztarnak eman eta, Normalki behar dute eh, galdein eh, babes eskubide edo droa da hori, behar dute galdein nun eman duten aztarnak, eran nahi du Espainian. Baina gehienek ezakite Espainola eta nahiago dute Frantzian galdein. Eta hori da problema ondiena. Hortan ziten du eh, e, hemengo poliziak. Gehienak botatzen dituzte berriz Espainara eta berriz onara etortzen dira. Mm bide batetik edo bestera. Hala ere pasten dira, unateldu dira. Batzuk pasatzen dira, beste batzuk, eh, beste batzuk demora gehiago maitean dute, ba, pasatzen dira. Ura bezala da hori, eh? Ura naiz eta ezin pastu alde batetik, bestera pastuko da. bidea. Eta horiek ere, ezin dute bizi hien eh, herrian, ordean pastuko dira, jinen dira. Naiz eta legeak aurkak ukanen dutena. Eta unateltzean zer dute helburua duradazin hori ukaitea? Eta batzuk bai. Eta paperak ukaitea? Hori da, bizitzia, nahi dute bizi tranquil, arazori gabe, nahi dute lan egin, nahi dute ikasi, gazte horiak adingabekoak ikusi behar da, zen naikeria duten ikasteko. Eta batzuk dira analfabetoak, ez dakite irakurtzen, pentsa ze zaitasunak. Ezin dute telefona bat irakurri, ez eta jeus, odion antolatuak dira hemen kurtsoak, uh, jende dako, Eta... Eskoletatik aparte? Eskoletatik aparte, ba. zimadeko guai berrikitan antolakutuko ditu ere kurtso batzuk, baina badira elkarte batzuk, agir bezalakoak, badira elkarteak polo behirri zen, voilà, laguntzen dituztenak uh, jende horiek. Eta batzu eskolatuak dira ere? Anitz, Anitz eskolatuak dira, eta behar dut eskertu emendik eskolak, bai pribatuak, bai publikoak, eskola guziak hemen eskolegian, orai hartio, onartzen dute uh, eh, paperi gabekoak ere, eta formakuntza honbat ematen diote, eta hori eskertzekoa da, zenta biziki untxa pasatzen da uh, eh, emengo eskoletan, goi mailako formakuntzetan ere, eh, BTS, edo BEPA, edo, edo zein uh, eskoletan. Elduen dako, paperak ukaiteko behar dute lan kontratu bat, edo apartamendu bat ukaiteko, lan kontratu bat, lan kontratu bat ukaiteko papera behar dute, eta hor, eh, egoera ezain zine ez gibelera. Hori da. Mementuan, bada zerbait, eh, Darmane ministroak nahi duela kendu, deitzen dena, la zirkuler vals. Zer nera nahi duen, bost urte hemen pastuta gero, frogatzen alduzuna uh, eh, larik uh, sortzi hilabete lanian, paperekin, orduan, prefetak, onartzen aldu, zure presentzia, eta emaiten aldautzu, aurte bateko karta bat. Eh, nok nok eh, ambosatuko du edo hartuko du langile bat eh, paperik ez duena? Ero, badira, anitz lan postu beharrak hemen. Bai argina, argina, bai uh, zudur eta horak. Eta horiek, nahi, fe, nahi, hori edo edo bulanjerak edo hartzen dute jende horiek eta batzutan deklaratzen dute, naiz eta ez ilegala den. Deklaratzen dute paperik ez badute ere? Hori, ez, hmm. ez, da, ez da legala, hmm. iten dute, zenta behar, behar dira. Eta jende horiek nahi dute hemen integratzeko eta hmm. lan egitea. Hortako, be... Ba, baina hori gero eta zailago izanen da, zenta zirkuler bat zori desagertzen bada, badakigu orai, eta orai bertan, berdak galdein ez eh, ara direkt lehen bezala, bai, baimena, ambosatzeko kanpotiar bat, ba, berdak galdein, o minister de l'interieur, pentsa. Orduan, uh, ez ez beti uh, lortzen dute. Juliet Bergunian, pentsatzen dut, uh, fite-fitea, pentsatzen dut historiak badituzula hainitz kondatzeko, bat buruan duzuna? Bai nahi bat edo bi, bai. Bat esklaboa dena, Mauritanian, zenta han badira esklaboak eta urtetik urterat, eta belaunitik belaunerat, eta ez dute patzen, famili batian behar dute segitu lan egin, dirurik ukangabe, eta mutiko hori bere ama itxua da, adingabe kontua da, eto hida simadera joan den egunean, eh, mauritaniakoa da, bere ama kezindu guai gehiago eh, bizi familia hortan, eh, hilenda eta bera jindaunat bizitzeko. Muga pasatu du irundik, Ez dakitzu zen, nundik pastu. Ba, eldu da, Ipar Euskal Herrian da nahi dutegan. Pausara, pausan da. Pausara eldu da. Eta pausan ba, bakarrik hiru egun pasautzen dituzu gero behar duzu zure bidea egin. Eta holako mutiko bat, bere bidea eginen duen beste nun ez dugu aterbetu hemen, ezin, eh, ezin ginuen. Joana da. Joana da, eta ez ah. dakigo nora gaizo. Judit Bergunian, agas bukatzeko, errandu zu hor, biskabat, eh, uh, eh, bal zirkuler hori desagertzeko tanda, iduridu Macronek uh, legedia gogortu nahi duela, Eh, bereziki uh, eskuin mutugaren diskurtsura hurbiltzen dela gai hortan? Arrunt, bai, hori da, eta dar, ministroak uh, errandu argita garbi. Naiz eta zirkule bat zori zen uh, praktiko-praktik diakinik, bazirela de metie nun ez duten la, uh, langileik atsemaiten, ordeon, gure ekonomien dako, behar behezkoa da ustia jende batzuk sartzen, uh, baina hori ere nahi dutekendu Orduan ez dugu ezer ukanen gero eh, legalki. Ez du egan nahi, jende horiek ez direla hemen izanen. Ulektu dugu zare elkartasun sarea handia ondia, Ipar Euskal Herrian, oraino entzule batzuek eh, nahi badute lagundu, nola egiten aldute, nora turbilduak dira? Ebe, urbiltzen al eh, dira gutaz, sima detaz, e, eh, gu gira St. Catherine karikan, oita iruan, eta gu gero etorkinera, etorkinera buruz, edo gu Beste gero... Beste elkartetara banatzen. Bara, elkarrekin lan egiten dugu denak, eh? Judet Berguina, milesker, gurekin izanik goizuntan, eta... Milesker zuei...